D'Rubrik vun de Lëtzebuerger war hei, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, d'Begeeschterung war grouss fir déi 250 Leit, déi leschte Méindeg am Kulturzentrum zu Bouneweg waren, fir zesumme mat 100 Gospel-Sänger aus Amerika an 10 aner Natiounen ze sangen an ze danzen. Am Chouer war och ee Lëtzebuerger, de Jean Weber. A jiddereen huet zum Schluss op Lëtzebuergesch gesongen, Mir halen op mat haassen, We give up, we give up on hate. Et gouf geklappt, gesongen, gedanzt an et hat een och Tréinen an den Aen. Et goufe méi roueg Momenter, sou zum Beispill d'Lidd I'm so glad, Ech si sou frou. An der Paus hunn d'Gospelsänger sech an de Publikum gemëscht fir hiren Enthusiasmus mat den Zuschauer ze deelen. Et ware Jonker an Aler derbei, Grousser a Klenger. Déi allermeeschte sinn, sou kann ee soen, ugestach gi vun dëser Freed fir d'Léift déi ee fir säi Schëpfer huet, anere matzedeelen. We praise the Lord, Mir luewen eisen Här, hu si gesongen, an dat mat aller Kraaft. Et deet wierklech gutt, dat esou no baussen hin ze héieren. Dës Qualitéit, fir kënnen aus sech erauszegoen, bréngen déi schwaarz Amerikaner wéi keng aner fäerdeg. Et deet richteg gutt. Hoffe mer, dass si gläich nees erëmkommen. An deem Zesummenhang wollt ech kuerz iwwer zwou Qualitéite schwätzen, déi mir hei wichteg schéngen, Courage a Freed. Courage hu fir aus sech erauszegoen an dat ze maachen, wat muss gemaach ginn, och wann et wierklech haart oder schwéier ass. Courage ass och dann weidermaachen wann ee wëllt opginn. Et heescht Gefor erkennen a standhaft bleiwen. Et heescht awer net onnéideg Risiken anzegoen fir einfach wëlle Mutt ze weisen. Et brauch ee Courage fir nei Saachen auszeprobéieren, sech schwéier Situatiounen ze stellen a sech nees an de Grëff kréien. no engem Feeler an nach eng Kéier probéieren. Et heescht dat maachen, wann ee weess, dass et richteg ass, och wann aner Leit een auslaachen. Courage ass eng Qualitéit vum Häerz. Courage kënnt vun deem, wat een a sengem Häerz fillt an net nëmmen dat, wat een denkt. Et kënnt dovun, dass ee sech selwer kennt an dass ee weess, dass een eppes maache sollt. Courage kënnt dovun, dass ee weess, dass Gott do ass, fir ze hëllefen an dass een op hien ziele kann. D'Léift kann eis Courage ginn. Si gëtt eis Kraaft an hëlleft eis, dat Richtegt ze maachen, trotz eisen Ängschten. Déi aner Qualitéit, déi ech dësen Owend mat de Gospelsänger gespuert hunn, war eng immens Freed. D'Freed, fir mat vollem Häerzen ze sangen, dass si e Wee fonnt hunn, dass si Bahá'u'lláh unerkennen als dee Versprachene vun alle Reliounen, dass si am Bahá'íglawen eng Visioun fir d'Zukunft fonnt hunn. Dass si dat voll a ganz am Gesank a sou wéi si sinn ausdrécken. An de Bahá'í Schrëfte liese mer iwwer d'Freed, also Joyfulness op Englesch, Freed gëtt eis Flilleken. An Zäite vu Freed ass eis Kraaft méi staark, eisen Intellekt méi schaarf an eist Verständnis méi kloer. Et schéngt, wéi wa mir besser géifen eens ginn mat der Welt an dass mir besser eist Gebitt fannen, wou mir kënnen en Afloss hunn. Alles dat mat der Freed. Freed heescht, dass ee voll ass mat Gléck, Fridden, Léift an engem Gefill vu Guttsinn. Freed ass a jidderengem vun eis. Et kënnt vum Gefill, dass aner eis gär hunn. Et kënnt vun der Appreciatioun, dass d'Liewen e Geschenk ass. Et kënnt dann, wa mir eppes maachen a wëssen, dass et richteg ass, wat mer maachen. Freed huet eppes mat Spaass ze dinn, mee et ass net grad dat selwecht. Spaass ass eppes, wat ausserhalb vun eis geschitt, sech gutt ameséieren zum Beispill. Freed kënnt vun deem, wat an eis bannendran geschitt. Freed ass ëmmer do, egal wat dobausse geschitt. Dës Ënnerfreed kënne mir an eis investéieren, kënne mir an alles investéieren, wat mir maachen. Et kann ee seng Aarbecht gär maachen, seng Hausaufgaben, zeguer eng Aarbecht déi langweileg an net flott ass. Wann een a sech selwer kuckt, fënnt ee Freed an et kann een dann aus alles eppes Flottes maachen. Freed ass dëst Gefill, dat eis duerch schwéier Zäite bréngt. Och wa mer ganz traureg sinn. Et sief hei nach gesot, dass een dës an aner Qualitéiten an engem flotte Buch erëmfënnt, The Family Virtues Guide, e Guide fir d'Dugenden an der Famill. Dir fannt méi Informatioun um Internet oder wann Dir eis um Radio Ara urufft, dat ass den 22 22 89. An ech sinn haut besonnesch frou, fir Iech kënnen duerch eis Emissiounen e klengen Abléck ze ginn an de Bahá'í Glawen. Iech Radio Ara Nolauschterer en erhuelsame Weekend, Äre Jean-Marie.